la plei bona urbo en la mondo. Cio faras homon felicia? Ien malfacila demando. Certe temas pri internae factoroi, cioi concernas lian psicon, mixe cun exterae factoroi, cioi concernas la medion cae circunstanzoina en cioi li vivas. Iui esploroi montris che en iui mal ricei landoi la subiectiva sento pri felicio estas pli alta ol en pli socie bonstatai landoi. Ciu vivado en bela, bone organizita, secura urbo signifo plene contribuas por vivo contento de la tiea lo Certe, yes. Brita Esplor Centro ciuiare starigas classificon de la dec plei bonai urboi en la mondo. En la jaro 2022, Vieno ricevis la unuan locon. Tio iam ocasis en pasintai iaroi, sed pro la pandemio de la nova cronviruso, tiu listo suferis drastain changioin en la lastai iaroi. Pro la sanitarai rigoroi, inter alie fermo de museoi, restauratioi cae aliai al logajoi, Vieno estis perdinta tion unuan locon. Sed ne nur turismae cae distrae locoi estas usatae en tiu classifico. Oni consideras ancao la nivelloen de servoi relate al stabilezzo, securezzo, sano, culturo, cae natur medio. En ciui tiui punctoi, la austra cefurbo ricevis altain poentoin. La dua urbo en la brita listo estas Copenhago en Danenlando. Cae la tria estas Zurico en Svisuio. Ciui dec plei bonai urboi en la mondo situas en ricei tiel nomate landoi en la unua mondo. La esploristoi listigis anco la plei mal bonain urboina en la mondo. Mi preferas ne mencii ilin citie. Suficias noti che ili ciui situas en mal ricei tiel nomate landoi en la tria mondo mi revenas al la comenza demando. Chul homo en la unua mondo estas nepre pli felicia ol triamondano? Persone mi opinias che la plei bona urbo en la mondo estas tiu en kiu mi lojas, quie dum multai aroi mi povis labori, havi familion, pergaini la ciutagan vivon cae havi amicoen. Mit certe chatus visiti Vienon, admiri gien belagioen cae, reveni al mia urbeto. La portugala poeto Fernando Pessoa scribis, Tejo estas plibela ol la revero quio trairas mian vilagion. Sed Tejo ne estas plibela o la rivero quiu trairas mian villagion, char tejo ne estas la rivero quiu trairas mian villagion.